bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihod qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون ولا يظلمون نقيرا صدق الله العظيم alloh subhanahu va taolo o'zi nozil qilgan bu oyatlarni barchalarimizga bildirsin va unga amal qilishini nasib etsin. Alloh subhanahu va taolo Niso surasida va Niso surasidagi bir necha oyatlar bilan marhamat qilib 122-Niso surasidagi oyat bilan Alloh taolo iymon keltirgan. Ya'ni shirkdan poklanib tavhid ne'matiga musharrab bo'lgan mu'minlar va mu'minligi bilangina kifoyalanib qolmasdan amali solih qilgan kishilar uchun o'zi tarafidan buyuk va'dalarni qildi. Bu buyuk va'da biz iymon keltirgan va amali solih qilgan kishilarni juda ham tez fursatda ostilaridan anhorlar oqib o'tadigan jannatlarga olib kiramiz. Ular u jannatlarda abadiy qoladilar deb Alloh taolo marhamat qildi. Va mana bu va'dani Alloh taolo haq va'da ekanligini bildirib, Allohdan ham to'g'riroq so'zni so'zlovchi bormikin deb Alloh taolo haq so'zni faqat Alloh so'zlashligini bizlarga xabarini berdi. Ya'ni bu va'da qilingan va'dada hech qanday shak shubha yo'q. Sodiq bo'lgan va'da ekanligini Alloh taolo marhamat qildi. Va 123-oyatda esa Alloh subhanahu va taolo ahli kitoblarni va mu'min musulmonlarni turli botil ta'malar bilan turli turli orzular bilan jannatga kirib olishlik botil tushunchalarini botil ekanligini bildirib turib aytadiki, sizlarning, ya'ni sizlar ey ummati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam, sizlarning puch orzularingiz, puch umidlaringiz bilan yoki ahli kitoblarni noto'g'ri botil umidlari bilan jannat ularni qo'lga kirmaydi dedi. Ya'ni ular musulmonlar bo'lsin yoki ahli kitoblar bo'lsin, iymon asosida bo'lmagan puch aqidalar bilan ayniki ahli kitoblar o'zlarini biz Allohning farzandlarimiz deyishgan edi. yoki biz Allohning suyumlik bandalarimiz. Shuning uchun jannatga biz birinchi kiramiz. Bizdan boshqa hech kim jannatga kirmaydi deb umid qilishardi. Va bu umidning bu orzuning botil ekanligini Alloh taolo bu kalomida bu oyat bilan e'lon qildi. Bu puch, bu botil, bu bilan jannatga kirilmaydi dedi. Va mu'min musulmonlarning ichida ham topiladigan turli-turli puch orzularni Alloh taolo inkor qilib tashladi. Ayniki ba'zi bir musulmonlarning ichida noto'g'ri tushunchalar borki, qiyomat kunida kimning ismi Muhammad bo'ladigan bo'lsa, u Muhammad jannatga kiradi. Kim juma kunida tavallud topgan bo'lsa, u jannatga kiradi. yoki kimdir Makka da tug'ilgan bo'lsa, yo falon shaharda tug'ilgan bo'lsa, ular jannatga kiradi deb tamanno qilib yurgan orzularini puch ekanligini Alloh taolo e'lon qildi. Yoki buni nasabi palon kishiga boradi. O'zining o'tmishda o'tgan pokiza nasablariga ishonib, hayotida iymon ne'matidan mahrum bo'lib, faqat ma'siyatlarga botib yurgan bunday orzularni puch ekanligini Alloh taolo ma'lum qiladi. Biz Sayidzodamiz. Bizni nasabimiz juda ham pok. Yoki bizni ota-bobomiz dinga xizmat qilgan. Shuning uchun biz avval jannatga kiramiz deb yurgan kishilarni bu da'volarni puch ekanligini Alloh taolo ma'lum qildi. Chunki Alloh taolo kelgusi oyatda jannatga kimlar kira olishligini e'lon qiladi. Mana biz o'rganayotgan oyatning davomida esa Alloh taolo aytadiki: kim bo'lishdan qat'iy nazar agar u gunoh amalni qiladigan bo'lsa, xoh shirk amali bo'lsin, xoh gunoh kabira bo'lsin, xoh Alloh va uning rasuli man qilgan amallarni qilgan bo'lsin, albatta u jazolanadi dedi. Kim bo'lishdan qat'iy nazar? U ahli kitobmi? Uni nomi Abdullohmi? Uni nomi Abdurrahmonmi? Uni nomi Muhammadmi? Uni ota-bobosi Imom Buxoriy bo'lganmi? Kim bo'lishdan qat'i nazar, agar jinoyat qiladigan bo'lsa, ma'siyat qiladigan bo'lsa deydi Alloh taolo, albatta unga jazo beriladi qiyomat kuni. Faqatgina mu'minlarning kofirlardan farqi shuki, kofirlar hayotlaridagi olgan jazolari bilan mushrik bo'lganlar sababligidan qiyomat kunida ularning gunohlari kamaytirilmaydi. Magaram shirk keltirmagan mu'min musulmon bo'ladigan bo'lsa, uning xato kamchiliklari uchun Alloh taolo juda ko'p imkoniyatlarni bergan. Bulardan bittasi istig'for tavba qilishligi. yoki uni boshiga bir musibatlar yetishi. Hatto hadislarda kelgan bir tikon kirsa ham shu mu'min uchun bu nima? Gunohlarni kafforatiga sabab bo'ladi. Va mana shunday gunohkor kishilar uchun qiyomat kunida Allohdan boshqa biror bir vali va nosir bo'lmaydi. Vali do'st, nosir yordam beruvchi bo'lmaydi. Chunki ular puch orzu umid qilib yurishgan edi. o'zlarini qaysi bir millatga mansub bo'lishliklari bilan iftixor qilishardi. Ahli kitoblar Yahud va Nasoralar da'vo qilishardiki biz Allohning o'g'illarimiz. Chunki da'volardan da'volaridan bittasi shu ediki, Uzayr ibnulloh, nauzubillah, subhanalloh. Uzayr yahudiylar aytishardi. Uzayr alayhissalom Allohning o'g'li, o'g'li. Biz ham Allohning farzandlarimiz deyshadi. Yoki nasroniylar, masihiylar Masih ibnulloh deyshadi. Bu bo'htonlarni Alloh taolaga qilishardi. Va ular xosatan yahudiylar aytishardiki, biz jahannamda ko'p qolmaymiz. Faqat ota bobolarimiz o'sha buzoqqa sig'ingan vaqtcha biz jahannamda kuyamiz xolos deb o'zlarini haqni ustida deb bilishardi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyat bilan bunday orzularni, bunday tamannolarni puch botil ekanligini e'lon qildi. Musulmonlarning ichida ham shu sifatlar bor. O'zlarini qaysi bir nasabga qaysi bir yurtdan ekanliklarini iftihor qilib yurgan kishilar bor. Xossatan bu maraz islom ummatiga bu oxirgi qarinda paydo bo'ldi. Quruq yaxshi ummat bo'lishi bilan iftihor qilinadigan bo'lib qolindi. Vaholanki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytdilarki, hech kim o'zini qilgan amali bilan jannatga kira olmaydi dedilar. Hatto siz mi yo Rasululloh deishgan vaqtida, ha, men ham kira olmayman dedilar. Magaram Alloh taolo o'zini fazli marhamatiga olib jannatga olib kiradi dedilar. Bu islom ummatini umum uchun tarbiya edi. yoki o'zlarining qizlari Fatima radhiyallohu haga aytdilar: "Ey Muhammadning qizi Fatima, mening otam payg'ambar deb aldanib qolmaginki ki yaxshilagin, qiyomat kuni men senga biror bir narsada faydam etmeyi dedilar. Endi bir necha karın oldin o'tgan ota bobolari bilan faxrlanib o'zi amal qilmay yurgan musulmonlarning puch umidi qiyomat kuni faqat jazo bilangina isbotlanadi. Alloh taolo qanday kishilarni jannatga kirishligini 124-oyatda marhamat qilib aytadiki, mu'min bo'lgan holatida xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin. Amali solih qilgan kishilar mu'min bo'lsalar, mushrik bo'lmasalar, kofir bo'lmasalar, ana o'shalargina jannatga kiradilar deb Alloh taolam marhamat qildi. Va ana shu mu'min bo'lgan erkak va ayollar uchun solih amal qilganliklari uchun ularga xurmoni pustchalik zulm qilinmaydi deb Alloh taolo jannatga haqiqiy kiradigan kishilarni xabarini berdi. Demak, yahudi bo'lishlik bilan nasroniy bo'lishlik bilan jannatga kirilmaydi. Go'yoki ular aytadi, yahudi bo'linglar, shunda jannatga kirasizlar, hidoyat topasizlar deydi yahudiylar. Masihiylar aytadiki, masihi bo'linglar, shunda hidoyat topasizlar deydi. yoki musulmonlarning ichida shunday fosid aqidalar borki, falon diyorda yashanglar yoki falon millatga mansub bo'linglar, shundagina najot topasizlar. Yo'q, Robbimiz bunday botil tushunchalarni, botil tamannolarni hammasini inkor qilib aytdiki, kimda kim xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, mu'min va mu'mina bo'ladigan bo'lsa va solih amallar qiladigan bo'lsa, ana o'shalargina jannatga kiradi dedi Alloh taolo. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimni juda ko'p yerida Innalloha la yaghfiru an yushraka bih va yaghfiru ma dun zalik liman yasha' Ve men yushrik billahi fakat zalle zalalen ba'ida. Albatta Allah o'ziga shirk keltirgan kimsani gunohlarini mag'firat qilmaydi dedi. Agar u Allohga shirk keltirmasdan boshqa bir gunoh qilgan bo'lsa, Alloh agar xohlagas xohlasa, uning gunohlarini kechirishi mumkin. Va kimda kim Allohni qo'yib Allohga shirk keltiradigan bo'lsa, juda ham qattiq adashishlik bilan adashib ketibdi deb Alloh taolo marhamat qildi. Bale. Agar mushrik bo'ladigan bo'lsa, har qanday yaxshi amal qilsin. Kechalari bilan turib ibodat qilsin. Kunduzlari bilan roza tutsin. jihad maydonlarida ikki qilich bilan jang qilsin. Agar u Allohga shirk keltirgan bo'lsa, uning amallari habada bo'ladi. Alloh taolo aytayaptiki, mu'min bo'lsa, mu'min bo'lgan holatida solih amal qiladigan bo'lsa, ana shu kishilargina jannatga kiradi dedi. Mu'min bo'lishlik sharti bilan Chunki hammamiz yaxshi bilamiz, amallarning qabul bo'lish sharti ikkita. Birinchisi bu qilinayotgan amalda ixlos bo'lishi shart. Ixlos faqat Allohning vajhi uchun faqat Allohni rozi qilaman deb amal qilinishlik kerak. Bu birinchi shart. Ikkinchi kitob va sunnatga muvofiq bo'lishligi shart. Ya'ni shariatga muvofiq bo'lishi shart. Bu ikki sifat topilmagan har qancha ko'p amal u Alloh taolo oldida e'tibori yo'q. Shuning uchun ham ko'p eslatganmiz. Va eslatishlik mu'minlarga foyda qiladi deb yana eslatamiz. Jahannamga birinchi hukm qilinadigan kishilar Allohning rizosini qo'yib dunyo matosi maqsadida jihad qilib qatl qilingan kishi odamlarni oldida shahid deb ataladigan kishi ikkinchi odamlar olim ekan qori ekan deb odamlarni orasida soxta obro'lar uchun ilm o'qib ilm o'qitgan kishi Uchinchi odamlar ichida saxovatli kishi ekan deb nom chiqarishlik uchun Alloh bergan molini shar'iy yo'llarga yana aytib o'tayapman. Bid'at va hurafatlar emas, shar'iy yo'llarga sarflab adamların ichida saxovatli kishi ekan deb nom olgan üç toifa kishi birinchi jahannamga kiradi. Shahid din olimi va muhsin. Mana bu yuqorida o'rgangan oyatlardan bildikki, qilyapgan amallarimiz xoh kichkina bo'lsin, xoh katta bo'lsin, solih bo'lishligi uchun shart mu'min bo'lishimiz kerak. Mu'min bo'lishlik oson ish emas, birodarlar. Bizlardagi bor iymon, bizlardagi bor ilm, bizlardagi bor ixlos, bizlardagi bor taqvo, bizlardagi bor amal, bizlardagi bor imkoniyatlar bizni ko'zimizni to'sib qo'ymaslik kerak parda qilibki, biz shu bor narsamiz bilan jannatga kiramiz. Ya birodarlar. Balki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgandek, toyinki Alloh taolaning fazliga musharrab bo'lmasa ekanmiz, haqiqiy mu'min bo'lmasa ekanmiz, ixlos bilan amal qilmasa ekanmiz, bu amallarimiz puch behuda bo'laveradi. Ya'ni bu so'zlarni eslatishlikdan maqsad nima? Bizni har birimiz bu yo'lda hammamiz Allohni rozi qilarmikinman? Qiyomat kuni yuzim qora bo'lmasmikin? Yuzim yoriq holatda Robbimga yo'liqarmikinman deb shu yo'llarda yurganmiz. Bunga hamma ittifoq qilsa kerak. Bu niyat yaxshi niyat. Lekin bu niyatga yetib olishlik uchun kitob va sunnat shariat ko'rsatib qo'ygan yo'l bilangina yetsa bo'ladi. O'zimizcha emas. Alhamdulillahi robbil alamin Alloh subhanahu va taolo biz ummati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga o'zining eng mahbub payg'ambari Muhammad alayhisalomni yubordi. O'zining eng buyuk mo'jizasi Qur'onni yubordi. va bu dinni, islom dinini o'zi rozi bo'ldi bu dindan. Inna dina indallohil islom. Allohning huzurida faqat qabul bo'ladigan din islom dinidir, boshqa din qabul bo'lmaydi. Yoki Alloh subhanahu va taolo e'lon qildi: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum" va عَلَيْكُمْ alaykum ni'mati va الْإِسْلَامَ lakumul islom Bugungi kunda sizlarga diningizni dedi Alloh taolo komil qilib berdim. Va ne'matlarimni mukammal qilib berdim. Va sizlar uchun ey Muhammad alayhisolamning ummati islom dinini din bo'lishligiga men rozi bo'ldim dedi. Mana bu mukammal din bizga omonat qoldi birodarlar. Biz o'zimizni kim ekanligimizni, nima uchun bu yo'llarda yurganligimizni yaxshi bilamiz. Yana eslatib qo'yamanki, unutib qo'ymaylikki, nima uchun yurganmiz. Va bizni qanday oqibatlar kutayotganligini unutib qo'ymaylik. Chunki hali Sirat ko'prigidan o'tib ulgurganimiz yo'q. Hali hamma imtihonlar oldinda. Imtihonlar biz kutmagan taraflardan keladi. Xosatan mujohid bo'lib yashayman. Tog'utga qarshi jihad qilib yashayman degan kishi zohid bo'lib tog'larga chiqib ketgan kishini singarin orom, osoyishta yashashlikni hech umid qilmaslik kerak. Iblis va uning hizbi bo'lgan hizbi shaytonga qarshi otlangan Hizbulloh, Hizbur Rahman bilib qo'ysinki, uni yo'li juda ham uzun uni yo'li juda ham mashaqqatli va bu yo'lda uning suyanadigan suyanchig'i Robbil alamin bo'lishi kerak. Robbil alaminga mahkam yopishib olishlik kerak. Bir lahza Robbil alamindan g'aflatda qolmaslik kerakki, hizb shayton uni mag'lub qilib qo'yadi. Chunki hizb-i shayton islom tarixidan ma'lumki, kuch-quvvatda, imkoniyatda son jihatidan doimiy musulmonlardan ustun bo'lgan. Doimiy ustun bo'lgan. Va o'zining tanlagan yo'lida bizda bir istilo bor milliy noumid shayton deb noumid shayton qiyomatda Robbil alaminning rahmatidan noumid bo'lgan, lekin dunyoda musulmonlarning qarshisida kurashlikda u nomud bo'lmaydi. U hargiz nomud bo'lmaydi. O'zining botil aqidasini hokim qilishlik uchun butun hayotini bag'ishlaydi. Butun imkoniyatini bag'ishlaydi. Butun yer yuzini qirg'in qilib tashlaydi. O'zini tanlagan yo'lidan nomud bo'lmaydi vaholanki u o'zini yo'lini botilligini ham bilsa shu botil yo'lini g'olib qilishlik uchun botil yo'lini odamlarni ustidan hokim qilishlik uchun butun jiddi jahdini sarflaydi vaholanki haq aqidada bo'lgan musulmonlar o'zlarini butun imkoniyatlarini sarflab, butun ilmlarini sarflab, butun kuch-quvvatlarini sarflab tawhid hokimiyatini yer yuziga o'rnatishga ular ma'mur edi. Lekin bugun vaziyat baraks bo'lib qoldi. Yahud va Nasara tilim bilmasdan 24 soat mobaynida uxlamasdan o'zining maxsus maxsus markazlarida islomni qarshisiga planlar chizadi. Askarlarni ertalabdan kechgacha mashq qildiradi. Yangi-yangi qurollarni ishlab chiqaradi. Musulmonlar yashayotgan diyorda musulmonlarni dinidan chiqarishlik uchun milliard milliard balki trillion pullarni sarflaydi. Vaholanki ularni jahannam kutib turibdi kofirlarni. Mushrik bo'lgan Yahud va Nasara, kommunistlarni, butparastlarni oqibat mushrik bo'lganliklar uchun jahannam kutib turibdi. Lekin dunyo holi hayotida ham ular butun imkoniyatini sarflayaptiki, islom nurini o'chirishlikka. Butun imkoniyati Bu tayyorgarlikka qarshi islom ummati nima tayyorgarlik ko'ryapti? Savol. Amerika, Rus, Xitoy, Hind, Yevropa birligi hammasi mujohidlarni ularning iborasi bilan aytilgan vaqtida terroristlarni yo'q qilib tashlashlik uchun ular nima qilgan qaror olgan. Buni qarshida biz nima qilib turibmiz? Buni qarshida biz nima tayyorgarlik ko'ryapmiz? Xo'p, savolga savol bo'lishi mumkin. Xo'p, buni uzoqqa otadigan raketasi bor. Biz uzoqqa otadigan raketamiz yo'q. Vaholanki ularni raketasidan ularni o'zidan ham, ularni o'tmishdagi bobolaridan ham kuchliroq bo'lgan, g'olib bo'lgan, aziz bo'lgan Robbil alamin biz bilan birga. Ular o'zini raketalarga isharyapgandir. Ular o'zlarini bunday taraqqi topgan kompyuterlarga isharyapgandir. Mu'minlar esa kimga ishonish kerak? Nimaga ishonish kerak? Ular Robbisiga ishonish kerak. Chunki Robbil alamin o'zi g'olib bo'lgan zot. Va albatta u Fir'aun, Namrud, Abu Lahab, Abu Jahl, Lenin va undan tashqari Stalin yaqin davrda o'tgan barcha tog'utlarni nom nishonsiz yo'qotib yuborgan zot Amerika va undan keyingi yana keladigan katta-katta imperiyalarni mag'lub qilishga qodir. Bunga biz shak yo'q. Lekin biz o'zimizdagi g'aflatni, o'zimizdagi suslikni, o'zimizdagi beparvolikni, o'zimizdagi kamchilik, xatolarni isloh qila olsakgina Robbimiz bizga yordam beradi. Biz o'zimiz bilan Robbimiz o'rtasini isloh qila olsak, Robbimizni rozi qilgan kunimiz ikki huruf kifoya qiladi. Kof va nun Robbil alaminni kun buyrug'i bilan bu yer yuzini hozir go'yo hokimiyatlarni egallab turgan Amerika va butun tog'utlarni mag'lubiyatini Alloh taolo bizga ko'rsatib qo'yadi. Chunki Alloh taoloning ilohiy qonuni o'zi va'da qilgan mustazaf bo'lgan mazlum musulmonlarni jabbor bo'lgan zolimlarni ustidan g'olib qilishlik va'dasini Robbil alamin va'da qilgan. Bunga shak shubha yo'q. Buni biz o'zimizni yaqin tarixda ham alhamdulillah ko'rdik. Allohga hamdar bo'lsin. Varshava shartnomasiga ishtirok etadigan butun davlatlar uni boshida SSSR degan qizil vabo, qizil imperiya hamma tarafdan mustazaf bo'lgan, bechora bo'lgan Afg'onistonga bostirib kirmaganmidi? Kirgan edi. Hatto Kubadan askarlar kelib urushgan edi. Butun o'zini taraqqi etgan aslahalarni ishlatgan edi. Bu miskin, g'arib, bechora bu millatni qo'li bilan Alloh subhanahu va taolo va ularni safida turgan islom ummati bilan Alloh taolo mana shunday buyuk imperiyani mag'lub qilmadimi? Bali qildi. U vaqtlarda hali Amerika SSSRdan qo'rqardi. Amerika SSSRdan qo'rqardi. Lekin alhamdulillahi robbil alamin. 2 million Afg'oniston musulmonlari shahid berdi. Haligacha shahid beryapti. Nima uchun? Tawhid hokimiyatini o'rnatishlik uchun. Islom ummati o'zini sharafini topyapti. Biz alhamdulillah shunday bir ajib davrda dunyoga keldik. Ajib bir davrda tarixda inshaalloh bitiladigan shunday bir unutilmas tarixda yashayapmiz. Alloh taoladan so'raymizki, bizlarni mana shu sharaf bilan oxirgi hayotimizgacha o'zi saqlab qolsin. Chunki aytib o'tdik birodarlar, Islom ummati oxirgi iki karında eng xor tarixni boshidan kechirgan. Eng zalil tarix mana shu oxirgi xosatan bir karında bo'lgan, bir asrda bo'lgan. Bu ummatni sharafi qolgan emas. Bu ummatni muqaddasot qolgan emas. Bu ummatni hatto kofir mushrik mulhid kommunistlar inson hisoblagan emas. Bu oxirgi bir qarinda faqat musulmon so'yilgan. Bu oxirgi bir qarinda faqat musulmonlar tajovuz bo'lgan. Bu bir qarinda faqat Qur'oni Karim poymol bo'lgan. Bu bir qarinda Yahudilarning ibodatxonasi emas, musulmonlarni masjid va madrasasi xonaga aylantirilgan. Bu o'tgan bir qarinda Allohning farmoni hisoblanmish hijob muslimalarni boshidan tortib olingan. Bu bir qarin musulmonlarning ilk qiblasi Ibrohim alayhisalom Ishoq alayhisalom bilan qurgan Baytul Maqdis to'lg'is va maymunlarning avlodi yahudiylar tomonidan ishg'ol qilib olingan. Bu o'tgan bir qarin islom ummatining muqaddasoti hisoblanmish Makka va Madinasi Yahud va Nasoro lashkarlari tomonidan ishg'ol qilib olingan. Ha. Bu bir qarin alamlik qarin. Bu bir asr sharmandalik asr. Lekin alhamdulillahi robbil alamin. Yangi qarin izzat qarni bo'lishligiga inshaalloh yaqinimiz bor. Chunki islom ummatini najoti uchun harakat qilgan, millionlarcha qon bergan lashkar karvon o'zini yo'lida alhamdulillah ildamlab ketyapti. Va inshaalloh bu yerda o'tirgan mujohidlarni avlodlarini Qur'on hokimiyatida yashashligini Robbimizdan so'raymiz va umid qilamiz. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihod qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar.